опинився б на горизонті мінус 30 чи 40 ярдів, бо розколена в тому місці була особливо глибока і стрімка. Булат матрос із соромом усвідомив, що уникає поглядів Жака Антуана Мерсьє. Розділ другий. Сонце марно силкувалося виймітись із обіймів материка, нагадуючи величезне деформоване колесо, яке по ступицю грузне в сипкому рудуватому піску. Ця виснажлива боротьба тривала зо дві години, аж поки воно нарешті випорснуло і покотилося пружкою враз поголубілих снігів. Осіннє рівнодення що наставало в Антарктиді першого місяця європейської весни, швидко вкорочувало дня і додавало ночі. Та філмарш дозволив групі добре виспатись і набратися сил. У дорогу рушили, коли сонце повністю виглянуло з за обрію і стало з правої руки, мов би на заході, низькою орбітою здіймаючись над куполом материкового льодовика. О дванадцятій звіримо напрямок, сказав марш. Містере Матроуз, вам не важко виконати цю операцію? Зовсім не важко, відповів Булат. Філмарш уперто назвав його матроузом. Але сьогодні це вже не так різало слух. Тоді ставайте біля візела. За нартами сьогодні піде Раймон Олександр. Філмарш енергійно завідпихався палицями, щоб стати на своє місце в загальному ряду відразу після тура Баллана. Та ледве він випередив кет, перемовившись із нею словом, як звізла почулись різкі гудки. Топат виселив рацію, аби сигнали почув професор Марш. Дочекавшись візела, начальник пішов паралельно з ним. Пате, що за новина? Чому ви не берете трубки? Здоровенний канадець тоненько прощебетав. Я подумав, що після вчорашнього джентльмени з Криголама не дуже добиратимуть слова, а з вами вони будуть чимніші. Худенький водій заглушив мотор, марш уліз до кабіни, і розмова одразу ж почалася в різких тонах. Філмарш змовницьки підморгнув Булатові, але той спочатку нічого не зрозумів. Хтось на Криголані ставив якісь ультиматуми, і професор у відповідь кричав Ви забули правила, правила цієї гри. Але ж ми теж чогось домоглися, і ви не маєте права підвищувати тон. Ні за що. І інші члени моєї групи також. Як собі хочете, кеп? Кажу, просто знаєте. Ви знаєте своє, ну то ваше тіло. Це задумали не ви, не вам і втручатися кеп. Тоді я вимагатиму прямого зв'язку з вашим адміралом. Ну, діло ваше кеп. І філмарш брязнув трубкою обважилець. Якщо скриголама знову викликатимуть, скажіть їм, що мене немає. Тобто як, сер? Щось вигадайте на свій смак. Ми скажемо, озвався сердитий англієць Брус, що ви провалились у тріщину. Жак Антуан, який стояв трохи осторонь, реготнув. Ну, заперечує Брус. У тріщину то в тріщину. Тільки подасте мені мотузок, добре? Ви тільки впадіть, сер, а ми вже не покинемо свого начальства в халепі, засміявся Мілтон Брус. Навіть усмішка не зробила його обличчя лагіднішим. Брус і всміхався в один бік. Але усмішка була фактом. І коли філмарш подався вперед, Булат матрос глянув на жака Антуана. Два нуль і знову не на вашу користь, мосьє. Клянуся своїми лижами, що вам у цьому вбачається турнір. Який саме? змагання двох лицарів за прекрасну мадмаузель? Хіба що в мініатюрі мерсьє? Булат повагався і таки докинув змагання півнів.